hii ni faida ya sita faida ya saba sabian jambo la saba ta'miqu maana alqudwati fi nufus ta'miqu maana alqudwa ni kuingia kwa kina maana ya kuwa mfano bora ta'miqu maana alqudwati ni kuingia kwa kina maana ya kuwa mfano bora fi nufusi kuingia katika nafsi asili ni kwamba watu watakiwa wawe ni alqudwatul hasana ni mfano bora wa kuigwa ruwaza njema kiigizo chema yatakiwa watu wawe hivyo sasa kwa kuzisoma hizi tabia za manabii hili jambo tumelifahamu sana na limeingia kwa kina sana kwenye nafsi zetu faida hiyo ta'miqu maana alqudwati fi nufus kuingia kwa kina maana ya kuwa mfano bora maana hiyo kuingia kwa kina fi nufusi katika nafsi maelezo yanatolewa asema fa idha stash'ara almuslimu tilka alakhlaq na pindi akizihisi muislamu zile tabia annabila zilizokuwa bora fa idha stashara akipata hisia eh akipata hisia akizifili hizo tabia kama mnavyosema nyinyi haya fa idha stashara almuslimu tilka alakhlaq na pindi akipata hisia muislamu akiguswa muislamu eh na zile tabia annabila zilizokuwa bora eh walkhisala alsharifa na akazihisi vile vile au akayahisi vile vile yale mambo matukufu alkhisal alumur walkhisala asharifata na akayahisi yale mambo matukufu wa kaifa atharuha ala ashabiha na ni kwa kiasi gani ime, imekuwa athari yake juu ya watu wake kwa maana juu ya wale wenye nayo mambo hayo mazuri wa kaifa atharuha ala ashabiha na vipi athari yake ilivyokita ala ashabiha juu ya wale wenye kupambika nayo wenye kusifika nayo watu wake walamilina biha na vipi athari ilivyo kwa wale wenye kuyafanyia kazi mambo hayo wasamiina anha na wale wenye kuyasikia mambo hayo athari ikoje kwao akiyatafakari haya muislamu na akayatizama kwa watu taammaka maana athari alqudrati fi nafsihi basi itaingia kwa kina ile maana ya athari njema ya kuwa mfano bora Taammaka maana athari alqudwa itaingia kwa kina ile maana ya kupata athari njema eh ya mtu kuwa mfano bora fi nafsihi litaingia kwa kina jambo hilo katika nafsi yake Taamaka maana athari alqudwa itaingia kwa kina maana ya athar ya kuwa mfano bora fi nafsihi itaingia kwa kina katika nafsi yake kwa maana akiyatafakari hayo atapata athar tena athari iliyo yakina sana kwenye nafsi yake si hilo tu la kuathirika walazima dhalika na litalazimu jambo hilo kwa maana waadda dhalika na litapelekea jambo hilo hilo jambo la kuathirika yeye kwenye nafsi yake jambo hilo la kuathirika kwenye nafsi yake litalazimu litapelekea naam walazima dhalika na litalazimu jambo hilo asamta walhadiya asamta ay alwaqar litalazimu au litapelekea katika utulivu na uongofu kwa maana athari hii anayoipata katika nafsi itampa alwaqar itampa utulivu wasakina ndio maana ya asamt walhadiya kadhalika itampa uongofu asema sheikh liyamfa nafsahu kwa ajili ainufaishe nafsi yake huyu muislamu liyamfa nafsahu awala kwa ajili ainufaishe nafsi yake kwanza wayamfaa ghairahu thania na amnufaishe mwingine asiyekuwa yeye eh, kwa sehemu ya pili liyamfaa nafsahu awwala kwa ajili ainufaishe nafsi yake kwanza wayamfaa ghairahu thania na amnufaishe mwingine kwa mara ya pili naam athari ambazo mtu anazivuna kwa kusoma tabia za manabii zinakwenda kina sana kwenye moyo wake. Athari hizi hazibaki tu katika moyo, bali zinazalisha uhalisia katika maisha yake. Anakuwa ni mtu mwenye utulivu na ni mtu mwongofu aliyeongoka, na anafanya kazi kwa ajili ya kuinufaisha nafsi yake na wengine. Hii wallah, kwa sababu huwezi kuwanufaisha wengine ikiwa mwenyewe hujanufaika huwezi kuwasafisha wengine ikiwa mwenyewe mchafu sawa sawa eh? wewe waashiria vibanzi ambavyo vimeingia wenzio katika macho yao toa kijibanzi hicho toa bwana eh, kuna gamba la mtu limekukaa hapo jichoni toa bwana hilo jiboriti ambalo limekusokota kwenye kope kope zako wewe umeliona ndio maana yake kwa maana mtu kwanza anasafisha nafsi yake alafu anawasafisha wenzie sasa shekhe anasema falqudwatu alfi'liya eh sasa kiigizo cha kimatendo falqudwatu alfi'liya kiigizo chema cha kimatendo da'watu muathira ni da'wa yenye kuathiri we ee wallahi kwa maana matendo ya mtu ni da'wa yenye athari kuliko hata kusema na watu wanaathirika sana na vitendo kuliko kuathirika na kusema falqudwatu alfi'liya kiigizo cha kimatendo eh kwa maana mfano bora unaopatikana kimatendo huo mfano bora huo ambao unapatikana kimatendo shaka anasema da'watu mu'athira ni da'wa hiyo ni da'wa yenye yenye kuweka athar sasa sema fa kaifa idha dhamma ilaiha alqudwata alqawliya fa kaifa sasa vipi jambo litakuwa idha dhamma ilaiha pindi eh akichanganya juu yake dhamma akichanganya juu yake kwa maana juu ya huo huo mfano bora wa kimatendo fakaifa vipi jambo litakuwa idha dhamma ilaiha pindi akiongeza juu yake alqudwat alqawliya eh mfano bora wa kimaneno ikawa sasa yeye amepambika na mifano bora ya kimatendo kadhalika amepambika na mifano bora ya kimaneno ah hapo inakuwa nurun ala nur ni nuru juu ya nuru akasema fakaifa idha dhamma ilaiha vipi sasa mtu huyu akichanganya juu yake hiyo alqudwatul fi'liya alqudwatul qawliya akaongeza kiigizo chema cha kimaneno vile vile min tibil alfadhi ikiwemo uzuri wa matamko eh min tibi alalfadhi ikiwemo usafi wa matamko yake wa husniha na uzuri wake hana mdomo mchafu ana matamko mazuri anajua kusema na watu anajua kuwakadiria watu huyu ni mtu mzima huyu ni kijana huyu ni mtoto huyu ni mjinga huyu wajua huyu ni kiongozi huyu ni mtu mwenye heshima anawachagua watu na ana lugha za kuzungumza na watu na hili jambo wamelikosa watu wengi leo baadhi ya waislamu ukiwatazama lugha zao wanavyozungumza na watu utadhani ni marobot kwamba wameumbwa wame, wame alafu waka, wakafungwa na lugha moja tu kwamba labda kwenye koromeo lake pale katiwa skuru pale lugha yake ni moja tu yani lugha ngumu tu lugha zake zina ukakasi hajui asema na mkubwa asema na mdogo hapa ninazungumza na viongozi hawana lugha na sisi tutuhumiwa sana kwa lugha mbaya kuliko kutuhumiwa kwa mengine hatujui kusema na watu na hilo jambo lina athari mbaya katika da'wa twajifunza hapa sasa ndimi zetu hizi hebu tusipake rangi na uturi zibadilike zile lugha ngumu ngumu eh angalau zile lugha ngumu ziseme basi kwa wale wenye kustahiki na wale wengine wapewe lugha zinazotakiwa hili ni jambo la ngapi bwana Abu Dharr jambo la saba jambo la nane katika faida vile vile asema maarifatu makamin naqsi fi nafsi hizi ni faida za kinafsi tu maarifatu makamin naqs ni kujua eh, vichaka vya mapungufu katika nafsi almakaminu ni jamu ya almakmanu almakmanu ni mawdhi'un yukhtafa fihi wala yuftanu lahu ni mahala ambapo mtu atajificha alafu wala asijulikane kwamba yuko hapo eh chimbo tokajiweka hapo usijue kama yuko hapo vijana waita chimbo siku hizi maarifatu makamini nafs ni kujua eh, maficho ya mapungufu katika nafsi nafsi zetu zina mapungufu yake lakini katika katika firasa na katika akili na werevu ni mtu kujua kwamba mapungufu ya nafsi hii yanajificha wapi wajua watu wengi hata kwenye maisha hawajajua madhaifu ya nafsi za wenzao yamejificha wapi tukubaliana kwamba sisi tuna mapungufu katika nafsi zetu lakini lazima upambane ujue kwamba huyu mwenzangu chimbo lake katika hiyo nafsi yake ambapo yale mapungufu yamejiweka ni wapi na hili jambo hata kwa wanandoa ni jambo kubwa sana sio tu useme kila mwanadamu ana udhaifu wake sisi ni wadhaifu na wewe ni mdhaifu a a almar'atul mwanamke mwenye akili mwerevu anatafuta chimbo la udhaifu wa mumewe ajua ala kumbe ni kwenye kona ile sasa anajitahidi asiingie pale kwa sababu ataharibu wa hakadha arrajulu na hivyo hivyo mume atakiwa atafute kichaka cha mapungufu katika nafsi ya mkewe wa hakadha sisi walezi baba na mama mke na mume tuyatafiti madhaifu katika nafsi za watu wetu tunaoishi nao katika watoto na wengineo hili lina faida kubwa miongoni mwa faida zake ichukue hiyo utajua kwamba kama ni kutibu uanzie wapi utajua mahala pa kuanzia ndiyo manake kuna tiba zingine usipojua mahala za kuanzia huwezi kuondosha ugonjwa ni kama vile mwenye kuumwa UTI ana mayuti yai tele mpaka kipimo cha zima alafu akichukua dawa ameza yeye mwenyewe madokta anakuambia hapana ili uangamize UTI meza na wenzio chukua dozi ya kwako alafu chukua dozi hii ya mwenzio ndio utaangamiza ugonjwa huu la sivyo utakufa na hizo antibiotic eh hivyo hivyo katika mambo ya kulea lazima ujue madhaifu sijui mnanielewa kwa hiyo jambo la nane maarifatu makamini naqsi fi nafsi ni kujua maficho ya mapungufu katika nafsi wadhālika anna akhlaqa al-anbiya'i na hilo ni kwa sababu hakika tabia za manabii miratun safia eh tabia za manabii zimepigiwa mfano wa kioo kilichokuwa kisafi si ndio eh wadhālika na hilo anna akhlaq al-anbiya'i alayhimus salam ni kwamba hakika tabia za manabii ishuke juu ya wasalamu mir'atun safia ni kioo kilichokuwa kisafi takshifu linadhiriha eh kinaonyesha kwa mwenye kukitizama kioo hicho takshifu linadhiriha kinaonyesha hicho kioo takshifu linadhiriha kinaonyesha kwa mwenye kukitazama kioo hicho husna umurihi eh yale yaliyo mazuri katika mambo yake wasayiaha na yale yaliyo mabaya tabia za manabii ni kama kioo bwana mwenye, mwenye kukitazama kioo hicho ataona mazuri yake na mabaya yake asema fa idha arada almar'u akhlaqahu na pindi atakapozionyesha mtu tabia zake fa idha arada almar'u akhlaqahu na pindi atakapozionyesha mtu tabia zake wa tasarufatihi na akayaonyesha matendo yake ala mirati akhlaqi lambiyai anbiyai alayhim salam juu ya kioo cha tabia za manabii alayhi salam takdiri ya maneno kabla sijayasema ya shekhe atajiona uhalisia wake ndiyo ukizifanya zile tabia za manabii ni kioo alafu ukawa jipitisha pale mbele kama vile mwenye kujipamba anavyojiangalia kwenye kioo chake ukajigeuza geuza pale wakati wajipamba mnajua sana nyinyi mambo hayo kwa sababu mambo ya viondo mambo yenu hayo sasa katika mambo ya tabia wewe jaalia tabia za manabii ni kioo chako alafu unajipitisha pale utajiona wewe mm, kumbe nimechukiza eh ha nimekuwa kama kinyago mwenyewe wajiona pale yale matabia yako hayaendani kabisa ndio maana yake kwa hivyo pindi atakapoonyesha au atakapopitisha mtu tabia zake na vitendo vyake ala mirati akhlaqi al-anbiya'i alayhi salam juu ya kioo cha tabia za, za manabii alayhi salam arafa atafahamu asema bal tayaqana jumla mu'tarida bali atayaqinisha bima yalzam min al-akhlaq atayakinisha kwa yale ambayo yanalazimu katika tabia wa bima yujanabu fiha na kwa yale ambayo yanakiukwa eh yanakhalifiwa katika hizo tabia asema arafa atajua bal tayattana bali atapata yaqini bima yalzamu min alakhlaqi kwa yale ambayo yenye kulazimu katika tabia wa bima yujanabu mughayyir asigha na atayajua yale ambayo yanaepukwa fiha katika hizo tabia bimaana atayajua yale yenye kulazimu katika tabia kwa kuyafanya na kuyatekeleza na hayo ni mazuri na atayajua yale yenye kuepukwa katika tabia na hizo ni tabia mbaya kwa kusiwacha shekhe anasema maneno makubwa yanakuja hapo mbele fajamiu dhurufi hayatihi eh ukiyatafsiri maneno kama vile sentensi ilivyo utasema hivi fajamiu dhurufi ayatihi eh na vyote katika vipindi vya maisha yake na hicho ni Kiswahili cha kinyume nyume hapo umetafsiri kama maneno yalivyo lakini Kiswahili kizuri sasa utasema fajamiu dhurufi ayatihi eh na kipindi chote cha maisha yake hapo ndio sawa sawa fajamiu dhurufi ayatihi na kipindi chote cha maisha yake wa atwari eh, mujtamaihi na matabaka ya jamii yake kad marra bil anbiya'i eh, yote hayo yamepita kwa manabii eh, asema kad marra bil anbiya'i na unaweza uka ukatafsiri kwa maana ni jumla unaianzia hapo kad marra bil anbiya'i kwa hakika yamepita kwa manabii na hii ndio sahihi zaidi a'dhamu minha wa ashad yaliyo makubwa zaidi kuliko hayo eh, na yaliyo mazito zaidi fajamiu dhurufi hayatihi yani hadha almuslim na vipindi vyote vya maisha yake maisha ya huyu mtu eh wa atwari mujtamaihi na matabaka ya jamii yake kwa maana mapito ambayo umepita katika maisha yako eh, na matabaka ambayo umekumbana nayo katika jamii yako hakuna geni usiseme kwamba wewe ndio wa kwanza au pana jambo geni la asema qad marra bil anbiya'i kwa hakika yamepita kwa manabii alayhimus salam a'dhamu minha yaliyo makubwa kuliko hayo yaliyokupitia wewe wa ashaddu bali yaliyo mazito ndiyo maana lazima tuwafanye manabii ndiyo kioo kwa sababu kama unapitia wakati mgumu na unapitia misukosuko katika jamii yako ni jamii yenye matabaka hawa wanakukubali wale wanakupinga hawa wanakusifia hawa wanakutweza basi endelea kuiga manabii utapata suluhisho kwa nini kwa sababu yote unayoyapitia manabii wamepitia makubwa zaidi unajipia gani wewe basi waige manabii ndio maana ya maneno kwa hivyo kad marra bil anbiya kwa hakika yamepita kwa manabii a'dhamu minha yaliyo makubwa kuliko hayo ambayo wewe wakumana nayo wa ashaddu na yaliyo mabaya, na yaliyo mabaya zaidi yaliyo makali zaidi shekhe asema wa maadhalika na pamoja na hayo lam yufariqu ahsana al fi sarraihim kwa maana wa maadhalika na, na pamoja na hayo yote lam yufariqu hawakwenda kinyume hawakwenda kombo lam yufariqu hawakuacha zote hizo tafsiri ahsan al zilizokuwa njema katika tabia fi sarraihim katika furaha zao fi sarraihim katika furaha zao wa dharraihim na katika matatizo yao maamati nnas pamoja na watu wa kawaida kwa maana watu wote wa khasatihim na pamoja na watu maalum manabii pamoja na vipindi vigumu walivyopitia pamoja na jamii susuavu ambazo wameishi nazo hawakuliacha jambo la tabia njema waliendelea nalo katika hali za furaha fi sarraihim katika hali za furaha wa dharraihim na katika matatizo yao katika furaha zao na matatizo yao ma'amati nnas pamoja na watu wote wa khasatihim na pamoja na watu maalum waliendelea kuyadhihirisha maadili Allah sasa mambo ya stress, sijui una mawazo, una msongo wa mawazo. Sasa ikawa wewe unaathirika na maisha yako kwenye tabia zako, hilo ni jambo baya sana. Pana watu wako hivyo, akiudhika na mambo yake binafsi, ima kafukuzwa kazi au kapata hasara kwenye biashara au kakimbiwa na mke kaachwa manake, au wamegombana huko yale maji utayaona kwa watu akija darasani kavimba kwenye darsa mkali huyo hata unapotaka kumsaidia jambo tayari amshamaki maana pengine mdudu amtambalia waona ni mtwe mdudu kumsogezea mkono niache usishike kuna jimende la kutambaa kaka hapo nataka kutoa tu mahasira lakini utakuta ameathirika na vitu vingine kando la manabii hawakuwa hivyo bwana faida kubwa hiyo huu mjumuisho huu na mambo makubwa utasema ni zaidi ya yale tuliyoyasoma jambo la tisa alhadharu min alujubi walriya walbu'du an asbabiha ni kujihadhari kutokana na kujiona ili jambo tumelizungumza sana kujinyanyua eh alhadharu min alujubi ni kutahadhari kutokana na kujiona wariyai na kujihadhari na kuyaonyesha matendo yako ya dini ibada zako kujionyesha walbu'du an asbabihima eh, na kujiweka mbali kutokana na sababu za mawili hayo kwa sababu za kujiona na sababu za ria kujionyesha kwa watu na ibada zako mambo hayo yenyewe yawache na ujiweke mbali na mambo ambayo yatakuingiza hapo utahadhari jambo hilo kadhalika waluzumu sabili likhlasi lillahi ta'ala pamoja na kulazimiana na njia ya kutakasa dini kwa Allah subhanahu wa ta'ala shaka anasema wa bayanu dhalika na kulibainisha hilo anna da'i alkhair kwamba mlinganizi wa kheri idha aqbala annasu alayhi pindi watakapomwelekea watu yeye utakopata wafuasi watu nikukubali sasa ndio uko hoti katika mji jamii na kuona wewe tu eh shaka anasema anna da'i alkhair kwamba hakika mlinganizi katika khairi idha aqbala an-nas ilayhi pindi wa wakimuelekea watu yeye watakatharat aljumuu alayhi eh na yakawa mengi eh makundi kwake yeye watakatharat aljumuu alayhi na yakawa mengi makundi ya watu kwake yeye ana watu wengi masha Allah akikaa watu wamemzunguka akitoa mihadhara yake amejaza misikiti durusi zake zina watu anasema farubama tujibuhu nafsuhu huenda eh ikamhadaa yeye nafsi yake farubama tujibuhu nafsuhu huenda ikamhadaa eh ikamtia ujubu yeye nafsi yake ikamtia kujiona nafsi yake mimi tena eh nani kama mimi wanaudhu billahi min hadha al-amr hilo laweza likamtokea mtu dai bali wayarghabu fi sama'i madhihim wa thanaihim bali ikawa anapenda anapenda kusikia eh sifa zao na maneno mazuri ambayo wanayazungumza kwake almadhu thana ina maana moja wayarghabu fi samai madhihim wa thanaihim na akawa anapenda kusikia namna wanavyomsifia yeye na kumtaja kwa uzuri anapenda kusikia sifa zao na kutaja kwao mambo kwa uzuri yani wakati mwingine anatamani asikie watu wanavyomsema eh nimetoka huko kama baadhi ya watu walivyo vipi huko jamaa wanasemaje hata kupata habari za eh, mazungumzo yake alivyoyafanya yamepokelewaje eh, anasema shekhe hapa wa hadha min a'zami abwab talbisi shaytan wa na'udhu billahi min dhalik na jambo hili eh, min a'zami abwabi ni miongoni mwa mlango ulio mkubwa zaidi katika milango ya talbisi shaytani milango ya upotoshaji wa shetani wa hadha min a'zami abwabi talbisi shaitan na jambo hili ni miongoni mwa iliyo kubwa zaidi katika milango ya upotoshaji wa shaitani huu ni mlango shaitani anawaingia wasomi sasa anasema faida sasa lakinahu lakini huyu dai mwalimu huyu ustadhi huyu idha dhakara akhlaqa al-anbiya'i alayhimus akizikumbuka tabia za manabii alayhi msalam wa kaifa kanu akhlasa an-nas lillahi ta'ala na vipi walikuwa hawa manabii ni watakasifu mno katika watu kumtakasia dini Allah ma'ama adhhara Allah ta'ala lahum pamoja na yale ambayo ameyadhihirisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa wao min ayatin adhimatin katika miujiza iliyo mikubwa abharat aqwamahum eh iliyowaduaza watu wao. Manabii walipewa miujiza mizito mizito ambayo iliwafanya watu wakadua eh, wakastaajabu. Sasa hawa manabii hawa pamoja na yale ambayo ameyadhihirisha Allah kwa wao, min ayatin ay mu'jizatin adhima, katika miujiza mikubwa, abharat aqwamahum, miujiza ambayo imewaduaza watu wao katika wale wafuasi na wale wenye kusikiza da'wa yao wa adhadat hujaj almuanidin na ni miujiza ambayo imesambaratisha wa adhadat hujaj almuanidin na miujiza hiyo ikasambaratisha hujja za wale wenye inadi maana manabii Allah aliwakirimu kwa kuwapa utume alafu wakawapa miujiza waonaje mtume Musa alayhi salam na ile bakora yake mfano Musa alayhi salam akiitupa inakuwa nyoka bakora hiyo hiyo kaichapa bahari ikachanguka muujizat khariqa walipewa miujiza mikubwa Isa alayhisalam akapewa uweza wa kuwafufua wafu na kuwagusa vipofu wakaona bal muujizatu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam miujiza ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuna mawe yalikuwa yakimsalimia bali kigogo kile cha mtende ambacho walikuwa wakipanda kuhutubu katika msikiti wake kilipotolewa kigogo kile baada ya mtume alayhi salam kutengenezewa memba kile kigogo kikawa kinalia kumlilia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mti tu muujizat adhima na hii ni sehemu ya miujiza manabii wamepewa mambo hayo ambayo huyo daia wala hana hata kidogo sasa shaka anasema wama ma anzala Allahu azza wa jalla ala almukhalifina lahum min al'uqubati almutanawi'a na pamoja na yale ambayo aliyashusha Allah azza wa jalla juu ya wale waliowakhalifu mitume ala almukhalifina lahum juu ya wale ambao ni wapinzani wao kitu gani alikiteremsha kwao min al'uqubati almutanawi'ati katika adhabu za sampuli mbalimbali yani ukiachilia mbali miujiza waliopewa bali Allah subhanahu wa ta'ala aliwaadhibu baadhi ya waliowakhalifu manabii mbele ya macho ya manabii adhabu zikaja kwa watu wao ambao walikuwa wakiwapinga wakaangamia kama tulivyoona kadhia ya Nabiullah Nuh namna watu wake walioghirikishwa mbele ya macho yake ikiwemo watu katika familia yake manabii walikirimiwa mambo yote hayo lakini hebu angalia walijiona walikuwa na ujbu na kujinyanyua wa ma'a kulli dhalika na pamoja na yote hayo kanu alayhimus salam akhlasan nasi lillahi azza wa jalla walikuwa hawa manabii alayhi salam ni wenye ikhlasi zaidi katika watu kwa Allah wa anzaha nas na ni watakasifu zaidi katika watu wa aktharahum mujanabatan wa wasum'a na ndio wengi wao na ndio wenye wengi zaidi hawa manabii eh wa kujitenga wa kujiweka mbali na hizo ria kwa maana kujionyesha na matendo yao ya dini wa suma na kutaka kusikika yani manabii walipewa mambo makubwa kuliko waliopewa watu wengine lakini hilo halikuwatia kibri bali lizidisha unyenyekevu na ikhlas jambo la kumi ad-difa'u anhum وعدم التهاون بالقدح في احادهم ولو من طرف خفي eh الدفاع عنهم ni kuwatetea hao manabii tumepata faida kwamba manabii wetu lazima tuwatetee wa adamu tahauni bilqadhi fi ahadihim na kuto eh kuto kuonyesha kujali wa adamu tahauni eh na kuto kupuuzia ndio maana yake wa adamu tahauni na kutokupuuzia bilqadhi fi ahadihim kwa kukubali kujeruhiwa katika baadhi yao fi ahadihim ay fi ba'dihim katika kujeruhiwa katika baadhi yao walau min tarafin khafi hata kama eh, ni kwa ni kwa ishara ya mbali yani hata kama hilo tusi liko kwa mbali hatukubali kwa mwanabii wetu anasema falaqilu ta'nafu nafsuhu mtu mwenye akili inapata kinyaa nafsi yake ta'nafu ay tataqazzaz inapata kigegezi kwa lugha nyingine falaqilu mtu mwenye akili ta'nafu nafsuhu inapata kinyaa nafsi yake wala tarda bilqadhi wala hairidhii hiyo nafsi katika kutusi hairidhii hiyo nafsi kutukana fil muslimi almastur kumtukana muislamu aliyesitiriwa hali yake yani lam yudhkar bijarhin wala ta'dili muislamu ambaye ni mastur hajatajwa kwa kuadilishwa wala kujeruhiwa nafsi ya muislamu haikubali mtu kama huyu kutukanwa yani muislamu wa kawaida tu ambaye wewe hujui uadilifu wake wala ubaya wake unapoona mtu amemtusi huridhiki wewe na hiyo ndio sawa wala nafsi yako haifurahi kwa sababu huyu ni muislamu kwa nini wamtusi fakaifa biman dhahara fadluhu min aamati almuslimin vipi sasa kwa yule mtu ambaye imedhihiri fadhila zake mbele ya waislamu wa kawaida vipi utaridhika kutusiwa mtu ambaye fadhila zake zimedhihiri kwa watu fakaifa biman dhahara fadluhu eh min aamati almuslimin vipi sasa kwa yule ambaye zimedhihiri fadhila zake mtu huyo kutokea kwa waislamu wa kawaida vipi muislamu katika waislamu ambaye fadhila zake zimedhihiri bila ya shaka huyu utamtetea zaidi ikiwa muislamu wa kawaida tu ambaye ni mastur yani hajulikani kwa jarhi wala kwa taadili huwezi kukubali anapo anapohujumiwa sasa vipi utakubali kwa muislamu ambaye fadhila zake zimedhihiri eh mbele ya watu asema fakaifa biman dhahara fadluhu min amati almuslimin ni swali hiyo sasa ni vipi kwa yule ambaye e, zimedhihiri fadhila zake e, katika waislamu wa kawaida huyo aliyedhihiri fadhila zake katika waislamu wa kawaida lazima aheshimiwe atetewe bali asema fajimini fakaifa biulamai huyu kumzungumzia ni mtu ambaye zimedhihiri fadhila zake lakini muislamu wa kawaida sasa hivyo ni ulama hizi lakini vipi itakuwa kwa maulama wao hawa waislamu yani vipi ukisikia mtu anamjeruhi mwanawachuoni wa waislamu fakaifa bi ulamaihi vipi kwa maulama wao hao waislamu ni kwamba chuki zako kwa mtu huyo zitakuwa kubwa zaidi na utetezi wako utakuwa kubwa zaidi sasa anasema ikiwa nyinyi hamkubali muislamu kuwa sijulikana kutukana bali hamkubali yule muislamu aliyedhihiri fadhila zake baina ya waislamu hamkubali bali hamkubali kutukana maulama wa Kiislamu maswali yanauliza hayo bali anasema bal idha kana min ad-diyanati ad-difa'u an ulama as-sunnah almashhud lahum bililmi walfadl asema bali dini itakapokuwa inadiana katika dini ni katika ni katika imani ad-difa'u an ulama'i sunna watetea maulama wa sunna almashhud lahum bililmi walfadl walioshuhudiliwa wao kwa elimu na fadla ikiwa jambo hilo ni katika dini yani kuwatetea maulama waliosimama katika sunna na fadla ikiwa jambo hilo la kuwatetea ni katika dini kwa kuwa kadhalika na ndivyo ilivyo fa kaifa yakunu sha'ni eh vipi litakuwa jambo fi qudwati alulama eh katika wale viigizo vya maulama fa kaifa yakunu sha'nu vipi litakuwa jambo fi qudwati alulama eh kwa wale viigizo wa maulama wa masabihim Eh, na taa zao nani tunawasingatia kwamba ni viigizo vya maulama maulama wanaoiga watu gani al sio eh naam maulama ni walimu wa manabii asema vipi itakuwa jambo kwa wale viigizo wa maulama wa masabihi na zile taa za maulama wa hum anbiya Allah wa rusuluhu alayhi salam نوالي ونبي الله نبي wa عليه السلام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك